Sy is een Belgische sangeres wat vooral bekend is in Vlaanderen, Suid-Afrika en Nederland. In 1993 het sy baie gewild geword met woordenloos. MUZIEK Tegen die einde van die negentigs het sy in ander tale beginne sing. Tussen 2000 en 2006 was al haar nieuwe albums in ander tale vrygestel. Vandaag sing Dana Hooner vir ons een van Vangelis sy groot nommers. Sy speel Conquest of Paradise, of althans sy sing, sy speel nie. Thank <laughs> you. voor sy self bekend is nie, Dana Wooner, maar as die mense wil weet wat is een krachtbelare, is hy daai. Sy sing dit prachtig uh, van uh, Vangelis sy likkie. Nathaniel Mann, hy is geboore op 19 juli 1920 en oorlede op 1 januari 2018. Hy was een violist, komponist, dirigent en stichterslid van die Juliard uh, eh, Stringkwartet as ook die fakulteitslid by die uh, Manhattan School, School of Music. Man, die eerste uh, violist by Juliard, het meer as 50 jaar op die schoolse strijkkwartet gedien tot sy aftrede in 1997. Man het baie instrumente gespeel en opgetree, insluitend die wat Antonio Stradivari, uh, wat nou bekend is moos vir die Stradivarius uh, viool, en Young, uh, John Young gemaakt is. Man was die ontwerp van 2014 dokumentair getiteld Speak the Music. Robert Mann en sy orkest hieronder of hierna uh, met die baie rustige liekie Monia Monia 'n YouTube video van hierdie plaat gaan kyk, dan sien jy die Monia waar vandag gesing word en sy is 'n prachtige mens. Geen wonder die ou raak so liries oor haar nie. Robert Dale Houston is gebore in Seminary, een klein dorpie in Covington County, Mississippi. Die Houstons verhuis na die nabijgelee Collins, die setel in die distrik, waar Claude Houston die christelike bediening betree. In 1963 werk Houston in die kroeg in Ferriday, Louisiana, een stad nabij Natchez, Mississippi, toe hy genader is oor die samenwerking met die vrouwelike sangeres Grace Broezert, geboor in 1939, van Prairieville, Louisiana, nabij Baton Rogue. Albei het etelike jare in uh, streek bistros gesing. Dylan Grace sing Darling, it's wonderful. Darling, it's wonderful. Jeflim, dis wonderlik om jou lief te hee, sê Dale en Grace. Fight Song is een liekie wat opgeneem is dier die Amerikaanse sangeres en liekieskrijver Rachel Platten en vrygestel is as een solo dier Columbia Records op 19 februari 2015. A Fight Song word traditioneel geassocieer met sportspanne wat hulle spanlied voor die wedstrijd sing vir opbeuring en die gevoel van saamstaan en jou beste te lever. In daar die gees draai ek het vandag op aan amal wat dalk ontstillende nies gekry het of oor een toestand wat hulle gezonde leweises kan beïnvloed. Al word het beskryf as terminaal of levensveranderend. Moe nie gaan leen nie, aanvaar hierdie liekie as jou persoonlijke teenvoeter vir wat dit ook al moet beveg. Pak die bol by die oorings en kyk die probleem vierkantig in die oe. Wees positief, dis die machtigste wapen wat elke mens besit om positief te wees. Ons luister na Francisca Liebenberg met The Fight Song. like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like a single word, and make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say Wrecking balls inside my brain I will scream them loud tonight Can you hear my voice this time? This is my fight song Take back my life song Prove I'm alright in me Losing friends and I'm chasing sleep Everybody's worried about me I'm in too deep Say I'm in too deep It's been two years and miss my home Fire burning in my bones I still believe I still believe In all of those things I didn't say Wrecking balls inside will scream then loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. This is my fight song. Take back my life. Francisca Liebenberg met die fight song. Like a small boat on the ocean sending wave, big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say, wrecking balls inside my brain, I will scream them out loud. Loud uh, tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song, take back my life song, prove I'm alright song, my power is turned on. Dis baie bemoedigend en elkeen behoort die houding te adopt of aan te neem as hulle eie uh, motto. Ons stap aan. Cheryl Moana Marie Nunes is gebore op 17 mei 1971 in Oregon, Verenigde Staten. Sy is een televisieaanbieder voormalige Outland Rydie Red, cheerleader van die Outland Riders, sy voetbalspan, dit is wat een Rydie Red is. Wenner van die skoonheidscompetities en muzikant, sy word verwijs na die John Rawls lied Cheryl Moana Marie. Kort na haar geboorte, eh, eh, geboorte het haar ouders albei van Hawaii besluit om eh, die gesin terug te skuif na die eiland Kauai. John Rawls sing oor die skoonheid Cheryl Moana Marie en wat ek net nou gesê het oor hy ander meisie uh, van uh, wat is haar naam Moana Mania is hierdie ene net so prachtig as jylle die uh, YouTube video van haar gaan kyk. Cheryl Mawana Marie, John Rawls. Cheryl Mawana Marie Back home she's waiting Where soft breezes blow There's a lovely little Maori miss I used to know Someday I will find my way And I'll return from over the sea To where my island sweetheart waits for me Cheryl Moana Marie, sou ek aangedringe daarop dat mense my op al drie my name moet noem. Cheryl Moana Marie is een mooi, mooi uh, eh, liekie, ek hou, ek hou daarvan. Uh, Tommy Holmby, Tommy Oliver, is op 20 december 1950 net buiten Rustenburg op hulle familieplaas geboore. As 14-jarige het hy van sy ma een akoestiese gitaar as geskenk ontvang, Op 16 was hy reeds een sanger van formaat en een skitterende kitaarspeler wat in 1966 saam met sy schoolmaats sy eerste groep gestig het. In 1967 het Tommy Oliver een nieuwe groep onder die naam van Teen Four gestig, maar die naam is later na The Pipe Pipers verander. Hy het gereeld by funksies by die Tambuti Inn Hotel in Rustenburg opgetree. Na school was hy as inspecteur op die myne in Rustenburg. En in 1971 het hy die groep Sounds Gravitation gestig. Hierdie groep was baie gewild en het gereeld by The Crazy Horse op sy thuisdorp gespeel. Ten hierdie tyd het Tommy ook gereeld in by eh, Babsfontein en Robinson Lake opgetree. In 1973, aan, uh, onder die aansporing van uh, Tommy Dell, het Tommy Oliver een van sy eie composities I Wanna Live by GRC laat opneem. Ek, uh, ja, die snit het hy reeds uh, geruime tyd al by sy optreders gesing en was baie gewild onder die publiek. Met die uitrekking van die uh, Solo 7 was het onmiddellike treffer en die snit het nationale springbok top 20 bereik en vir 17 weke daar geblei. In november 1973 het die snit die hoogste posiesie, namelijk die derde plek bereik. Die treffer het toe in die, het in die jaar vir Tommy een dubbele gouwe toekening verwerf. Tommy Oliver syng vir ons sy eie treffer, die een wat ons nou van gepraat het, I Wanna Live. Day after day we can lie. feel blue vir haar leven, ek dink haar naam is Caroline. Die muisiekie wat ek vir die eerste keer in die episode van die CP Dallas gesien het, in haar rol as Afton Cooper, en ja, somme van die staanspoor af gelijk het, is Audrey Hamburg. In juli 1956 in eh, Philadelphia, Pennsylvania geboore. Audrey Landers sing L en 3 op in rolprente sê dat sy 9 jaar oud was en as 12-jarige het sy aandig getrek toe sy haar eierlikkie uitgevoer het en middelik daarmee een Nashville contract losgeslaan het. Haar groot blootstelling kom in 1981 toe sy in 84 episodes van Dallas oor 3 jaar optree. Audrey Landers sing vandag vir ons een van haar treffers Julle dreggerai, ja. Manuel, goodbye. baie sê vir Manuel. Dag luister ons ook na die stiefseen van Virginia Lee, Clive Bruce. Hy maak sy eerste opnamers as een achtergrondsanger in die 1960s. Later meester hy eh, verscheidenheid instrumente. In 1971 bereik hy die nummer 1 posiesie op LM Radio sy treffersparade as ook die 11de plek op die SA top 20 treffersparade met Sally Sunshine. Nog een feit wat min mense van hom geweet het, is dat hy ook die eerste stem van Sarel Seemonster op die Suid-Afrikaanse TV-program Willi Wali was. Clive Broers sing Sally Sunshine. You're the only consist of five Sally Sunshine. And a room in the ghetto is your home. In the spring of your life, you must act like a wife, cause your pa can't manage on his own. You don't know what it's like to buy candy or to ride on a seesaw in the park you don't ever play with the kids round your way. It's a shame you never had a star. But you smile all the while, satisfied. turn our heads away. Cause we might feel ashamed if we tried to explain how the world could have treated you this way. Yes, yes, us what to do. Carry on, little girl, show the rest of the world how to love and live our lives like you. Cause Sally Sunshine, wie van ons ken a Sally Sunshine evers, wat omstandighede uh, dit nodig gemaakt het vir die meisie of die persoon om na die familie te kyk weens die absens of die uh, eh, afwezigheid van een moeder in die huis, dan moet die kind oorneem en al daar die verzorgings doen. Ken Mullen was so wat drie dekades een groot ginsling by Suid-Afrikaanse country liefhebbers en het dwars oor die land opgetree. Hy het ook gereeld in die valdriehoek opgetree en was bekend as een ware gentleman in die muziekbedrijf. Buiten country muziek het hy ook verskye Ierse volkslikies en gospelledere in sy kenmerkende Ierse accent gesing hy het nog uh, tyd gelede na Ierland uh, teruggekeer, waar hy volgens die val driehoekse muziekkenner en radioaanbieder Marius de Vos, skielik op 9 juli, laas jaar, by sy huis in Port Rush, Ierland, gesterf het. Hy word oorleef door sy vrou Jennifer en sien Roger. Ken Malin, sing vir ons Indian Love Call. verluister aan die ure wanneer hulle Engels praat. Uh, ek het dit al voorin gesê en ek sê dit weer. Ek dink, so ver Engels aangaan, praat hulle die beste variatie daarvan. Rechtig, hulle uh, uitspraak en alles is so perfect in die Engelse taal. James Travis Reeves is op 20 augustus 1924 in Galloway, Penola Country, of County dan, Texas gebore. Sy pa het gesterf toe hy jonk was en sy ma het hulle groot gesin onderhou, nie nou, sien, daar is die Sally Sunshine, het hulle groot gesin onderhou door in die velde te werk. Vroeg in sy leven het hy die liekies van Jimmy Rogers geluister. Hy het op die ouderom van 5 jaar een kitaar by een olieconstructiewerker gekry wat vir hom die basisse koorde ook geleer het. Op 9 doen hy sy eerste radio-uitsending van 15 minuten op een Shreveport radiostasie. Jim Reeves met die gouwe stem sing I Love You Because. I love you because you understand understand dear. Every single thing I try to do, you're always there to lend a helping hand, dear. I love you most of all. matter what the world may say about me. I know your love will always see me through. I love you for the way you never doubt me. But most of all, you. Cause the future's brighter The door to happiness you open wide No matter what the world may say about me About me I know your love will always see die beste rede om vir iemand lief te wees. I love you because you are you. Jim Reeves, die man met die gouwe stem, en dit is een feit hoor, die stem is ongeforceer, hy kom so natuurlijk en regheid na vore. Jim Reeves. Judy Kay, Juice Newton, geboore 18 februari 1952, is Amerikaanse pop- en country sangeres liedjeskrijver en muzikant. Tot dusver het Newton 5 Grammy toekennings in die pop and country best female vocalist eh, kategorie gewen, sowel as een ACM toekenning vir top new female artist en twee billboard female album artist of the year. Uh, eh, Newton's ander toekennings sluit in People's Choice toekenning vir die beste vrouwelike vocalist en die Australiese uh, eh, muziekmedia sy number one international country artist en om haar verder ja. krediet te gee kan ek net noem dat al daar die toekennings maar net een druppel in die emmer was van haar totaal. Juice Newton sing vir ons koningin van harte Queen of Hearts. it's only for a very short time. Playing with the queen of hearts, knowing that it really know you. wat uh, eh, uiteindelik een wat die mense tone laat tap. Uh, eh, Juice Newton met Queen of Hearts. Freddie Quinn is op 27 September 1931 in Neder-Oostenrijk geboore en het in Wene groot geword. Sy gewildheid as sanger en akteer in die Duitsstalige streke het in die laat 1950s en 1960s gestuig toe hy die personifikatie van een wortelloose wandelaar aangeneem het wat na die see gaan maar verlang na een huis, familie en vriende. Vanwees sy muzikale sukses het hy in verskye rolprente soos Freddy, uh, Freddy de Kedare und das Meer uh, van 1959 verskyn. Freddy Koon syng vir ons Seeman Deine Heimat ist das Meer. Seemann, lass das Träumen. Denk nicht dann zu Haus. Seemann, Wind und Wellen rufen dich hinaus. Deine Heimat ist das Meer, deine Freunde sind die Sterne über Rio und Shanghai, über Bali und Hawaii. Deine Liebe ist ein Schiff, deine Sehnsucht ist die Ferne. Und nur ihnen bleibst du treu denk nicht an zu Haus. Seemann, Wind und Welle rufen auf mich hinaus. Meine Heimat ist das Meer Freunde sind die Sterne über Rio und Shanghai, über Bali und Hawaii. Meine meine Liebe ist ist mein Schiff, Sehnsucht die Ferne. Und nur ihnen bleib ich treu, mein Leben. Een stem na wat ek sou beskryf as uh, een met autoriteit, uh, nie demanding nie, maar uh, mens wil luister as hy iets sê. En die ander ene wat ook een Duitser is, wat in die selfde trant sing, is uh, een ou met die naam van Heinau. Um, gebore op 1 maart 1927 in New York City het Harry Balafonte gesikkel met armoede en een omstuimige gesinslewe as kind. Die professionele loobaan het begin met die muzikale Carmen Jones en binnenkort het hy treffersluiste verbrand met treffers soos The Banana Boat Song en Jump in Line. Belafonte het ook baie sociale en politieke opstande gespeel en het sylke gesochte toekennings as die nationale medaille vir kunst ont, uh, verdien. Harold George Belafonte Jr. sing vir ons Jamaica Farewell. Muzika the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship and when I reached Jamaica I made a stop but I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. sounds of laughter everywhere and the dancing girls swing to and fro. I must declare my heart is there though I've been from Maine to Mexico. But I'm sad to say I'm on my way won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. eye out while on their heads they bear. Ackee rice, salt fish are nice, and the rum is fine any time of year. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship and when I reached Jamaica I made a stop but I'm sad to say I'm on my way Won't be back for many a day My heart is down, my head is turning around I had to leave a little girl in Kingston town Sad to say I'm on my way won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Harry Belafonte, hy is op pad na Jamaica toe. Um, ons is halfpad en ons maak maar weer vandag staat op die uh, ou wat allemaal so kwaad maak, Wackhead Simpson, en vandag beskuldig hy iemand dat daar is niks fout met jou telefoonlijne nie, dis jy wat jou telefoon gebreek het. Kom ons luister hoe hy weer die mense vies maak. Accounts Katarine speaking. This is Jacob, I'm calling you from Telkom. My area manager told me to uh, solve a problem. Yes. What is the problem? Well, the problem is that I haven't got a phone. Line at home, my phone is out of order. My phone is dead. Did you uh, slam the handset or something? No. Now listen, I get different stories from everybody, Jacob. They've told me now from two places. They tell me it's a cable fault, and also at the fault place, they tell me it's a cable fault. It's got nothing to do with my handset. Have you slammed it down at all? No. I've got two handsets there. I've tried both of them, and they both did. So how come you're asking me about my handset if there's a cable fault? Because, ma'am, we're not sure if there's a fault in the cable. The people, they complain and they say there's a problem with the line. And in the meantime, they've just been in a rage and they slam the phone down. No. No, I've got two handsets at home because I dropped the one and I thought I'd broken the So phone. did you smash the first one? No, I dropped it. <laughs> Oh, for heaven's sake, do you think I smash things against the wall when I'm angry? So you say it was negligence? Oh, come off it. <laughs> I've got two handsets at home. I've got one that isn't a very nice phone and I have got another handset. So the very, not the very nice phone has been sitting in my cupboard all this time. Nothing wrong with it. The other one I dropped so I put the other handset in, and none of them are working. Okay. Okay. What? Okay. So now do you understand me? That it is not the handset. So it's what is it? it? Is, not negligence. Is it the color of the phone you don't like, or what is it? Come off a truth speaking. This is not a, a telecom phone. <laughs> What's your telephone number? I'll phone you back. Seven eight three six nine forty seven. Forty seven. Yes. Okay, I'll phone you back now. Okay. Thank you. Bye bye oh, you snuck that out very cleverly. I wait no more than 10 seconds and that line starts flashing. Hello, this is Special Client Services. You're talking to Jacob. How may I be of your service? Thank you. Oh, hello, Jacob. <laughs> hello, now, me. I want to know why are you asking me about the color of your my phone? I'm trying to, to work out what the problem is. What was wrong with the other phone? Can I use words of one syllable? There is not a broken. That was two syllables, ma'am. Oh, in my <laughs> house. Okay. Okay. Right. Now you understand that there is not a broken phone. No, but ma'am, you see, but you're being like materialistic about the color. No, I'm not being. How can I be materialistic? Oh, come off it, ma'am. Ma'am, you're saying you don't like the color. It's a I phone. I did not say that, ma'am. Don't be stupid. Ma'am, a phone is a phone. Listen, there was nothing to do with the colour. I didn't say that. It wasn't a good phone. Is it okay. a telecom phone? No. You buy it by yourself? Yes. You buy this stuff from Japan, of China, and you think it's our problem? I didn't say it was your problem. Who says it's a bloody handset? Well, why are you phoning us then? Oh, it's not my handset. it is the cable. And are you a technician that you know so much? You're talking to me like I'm a bloody idiot. I can tell by your rage that you probably smashed that phone. Goodbye. No. Hello? Hello, Irene. Is that Jacob? Uh, no, it's actually Wackhead Simpson from 94.7. <laughs> oh go away. <laughs> Oh, Who gave you my number? Derek Nagel. I'm going to go and kill him. <laughs> Slowly. <laughs> I'm, you know? I'm not happy. You're not nice, you know that. Hy is baie gelukkig dat die mense achterna saam lag oor die streep wat hy hulle getrek het. Nana Muscuri, geboore op 13 oktober 1934, is een Griekse sangeres en in die loop van haar uh, muziekloobaan het sy meer as 200 albums en enkelspelers in 10 verskillende tale vrygestel, waaronder Grieks, Frans, Engels, Duits, Nederlands, Italiaans, Portugees, Spaans, Hebreus, Wallis, Mandarijns, Chinees en Korsikaans. Met haar gewildheid as een veeltalige televisiepersoonlikheid en die kenmerkende beeld as gevolg van haar swartraam bril, het uh, eh, Muscuri spoedig een internationale ster geword. Nana Muscuri sing vir ons Turn on the Sun. Turn on the Sun. as jy smile, dan skyn die son. Maria Magdalena Dietrich op 27.19.1 is 27 eh, december 1901 <laughs> in Berlijn, Duitsland en was een van die glansrijkste voorste dames van die 1930s en 40s en word specifiek onthou vir haar smelende en kenmerkende stem en ongewone persoonlijke stijl. Haar pa, een politiebeamte, het gesterf toe sy jonk was en haar ma het later met Edward van Losch, een kavalerierier, getrouw. Dietrich studeer Frans en Engels op een private school. Sy het ook violesse geneem met die hoop om professionele violus te word. Gedier na haar tienerjare het Dietrich muziek verruil om toneelspel as loobaan te verkend. Sy het Max Reinhardt sy dramaskool bygewoon en het gauw klein rolle op die verhoog en in die Duitse rolprentig begin kry. As gevolg van haar familiese afkering van haar beroepskese het Diedrich besluit om een combinatie van haar eerste en middelnaam professioneel te gebruik. Wat anders sal sy dan nou vandag vir ons bring as, jyp, regraai, hier is Marlene Diedrich met Lily Marleen. Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lily Marleen, wie einst Lily Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei dir Laterne steht mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem tiefen Raume, aus der der Grund hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, der wird bei der Laterne stehen. Mit dir will immer leben. Mit dir, Lili Marleen. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? met hier neel iemand alleen met hier neel Voor de kaserne wollen we stand. Die einst Lily Marleen sê Marleen maar Diederik. Anders as die liekie wat hulle vandag vir ons sing was die Shangri-La's Amerikaanse damespopgroep nie juist baie suksesvol nie en het slechts vir 2 jaar 1964 tot 66 die kruin van roem ervaar en geniet. Hulle is ook een groepie wat reeds op hoerskoel by een groep is en was beman, om het dan so te stel, dier twee stelle sisters, Mary en Betty Weiss en die identische ganser tweeling, Marge en Marianne uh, ja, ganser. Die woord Shangri-La verwijs na denkbeeldige stad wat dier die Britse skryver James Hilton reeds in 1933 beskryf is as een plek, een wonderlijke plek in die uh, Himalayas, Ethiopia, een plek van uh, die uh, in die uh, Kundun geberg is, waar die inwoners een paradijs leven voer in sy boek Lost Horizons. Die Shangri-La's sy natuurlijk wat anders, Leader of the Pack, Is she really going? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-mm. By the way, where'd you meet him? I met him at the candy store. He turned around and smiled at me. You get the picture? Yes, we see. That's when I fell for the leader of the smile and kissed me goodbye. The tears were beginning to show. As he drove away on that rainy night, I begged him to go slow. Whether he heard, I'll never know. leader of the pack. <laughs> Mens kan het lag as jy die YouTube video van die ding krij, die, die eh, vervaardigers het ook een eh, sin voor humor. Uh, waar hulle staan in hierdie likkie sing, op die verhoog kom daar een beatnik, uh, een van hierdie ouwens wat moet nie na my kyk nie, gaan vir jou klap gee. Uh, beatniks met kettings en knuckledusters en so en kom hy op een 50 cc motorfietsie daar ingerij en elke keer is hy motorfiets so op rom rom, dan <laughs> wikkel hy die motorfiets so, so nogal een goeie sin voor humor daar van die vervaardigers. William Richard Vaughan, geboore in april 1990, oh, 1919, Jo, welkom ek aan 90. Sy pa was een haarkapper in Glasgow, Kentucky, of soos hulle dit moest noem, die skotte sê Glasgow. En baie liefde muziek. Op drie jaar oud kon Billy Woon al die mandolien speel en het daarna nog baie instrumenten bemeester. Gedeerende sy studies in muziekcomposities by die West Kentucky Universiteit onderhou hy homself financieel die rare te skeer soos hy by sy pa geleer het het so paar ander studenten het uh, saam een eh, lokale groepie de eh, Hilltoppers gemaakt uh, of begin en maak eerst in 1952 een deelbraak by die Likie Traing. Hy verlaar die groep in 1954 om as Dot Records sy muzikale directeur op te tree en vorm sy eie groep daar wat baie suksesvol raak met verskye treffers en wereldwijd rondreis. MUZIEK Vandaag speel Billy Vaughan en sy orkest vir ons Sail Along Silvery Moon, lekker dans ene, dans saam. Thank you. Sail Along Silvery Moon Billy Vaughan ek onthou die ene al van hier vroeg in die 50s toe ek uh, uh, jonger as 20 was The Sweet is ook bekend as Sweet en hulle is in 1968 in Londen gestig en is een Britse rockgroep wat in die 1970s wereldwijd bekend geword het. Hulle bekendste groeplede bestaan uit hoofsanger Brian Connolly, hy is die basspeler, Steve Priest is gitaarspeler, Andy Scott en op die dromme het hulle Mark Tucker. Partij plekke sê hulle die ou speel die tromme en ander plekke sê die ou speel die dromme. Nou ja, mens wonder wat is die rechte, ek dink is dromme. Die groep is oorspronkelijk Sweet Shop genoemd. Die groep het in 1971 hulle eerste treffer Funny Funny opgeneem. Vandaag luister ons na The Sweet met Fox on the Run. Thank you. Fox on the Run. Ek weet as een ander Fox on the Run ook met precies die naam, maar hy word gesing dier Manfred Mann. Ja, Manfred Mann. En uh, hy is ook een mooie, ne? Die Universiteit van Potjefstroom se Alabama studentengeselskap eh, een muziek review groep gestig in 1943 en hulle ontbind in is dwars oor Suid-Afrika bekend. Die Potjestroomse Universiteitskoor is ook wereldbekend en was vir meer as 30 jaar onder leiding van professor Avi van Wyk. Die een wat hulle vandag vir ons doen is nogal een wat hulle baie bekend is voor. Ons luister na Mooi Fontein. geselskap van Alabama. So perfecte uh, eh, tempoverandering en mens het self een sleutelverandering daar gehoor wat uh, man, mens voel sommer die pret en genot van studentenlewe as hulle so saam sing. Edith Piaf is gebore Edith Giovanna uh, eh, Gassion 19 december 1915 en is oorlede op 10 oktober 1963 en sy was een Franse vocalist, uh, eh, liekieskrijver, kabaretkunstenaar en rolprint actrice wat as Frankrijkse meest bekende internationale ster in die geschiedenis beskryf is. La Vie en Rose het haar kenwysie lekkie geword en, sy is in 19, eh, en dit is in 1945 geskryf en in 1947 vrygelaat as een solo 7. Die lied het in 1950 baie gewild geword in die VSA met nie minder as 7 verskillende weergaves uh, op die billboard uh, kaarte bereik.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 vir die vrouwmense stem kan mys net sê, wow, uh, baie, baie sterk stem daar so, en sy staaf net weer eens wat ek al ewig sê, van die Franse sangeresse en Franse muziek oor die algemeen, is die vibrato, wat in hulle, uh, is amper uh, hulle kennisweisies of hulle signatures, uh, is die vibrato, wat die Franse gereeld openbaar. Die groep Four Nun Blondes het saam met Neil Young, Pearl Jam en Bob Dylan getoer en het dus geen probleem ondervind om die groot etikette te lok nie. Die groep is in 1989 gestig met Linda Perry op die koor, Shona Hall, Kitaar, Christa Helaus, Bas en Wanda Day, Dromme. Four Nun Blondes is in 1993 op die Wie is Wie lijste van die begin uh, beginne verskyn en het met treffers soos WhatsApp en dan direct daarna stilstil op die achtergrond verdwijn. Voor non blonds doen vir ons die WhatsApp en uh, die plaat is ook natuurlijk bekend as What's Going On for non blonds. MUZIEK up this Four non-blondes, so hulle seker maar allemaal brunette. Patricia Loos is een bekende Suid-Afrikaanse TV-aanbieder of aanbiedster, of hoe sê hulle, actrice en sangeres met haar kenmerkende langblonde haare. Haar eerste album, Don't Tempt Me, is in 1992 uitgereik. Sy het ook verskye TV-programme, soos Toyota uh, sy top 20, Blonde Ambitie en Supersterre aangebied. Patricia is in Gauteng gebore waar sy aan die hoerskoel Mondior gematrikuleer het. Sy is in <laughs> mei 2003 met Mark Whitfield getrouw. Hulle het een sien en sy is in 1902 in 1902 en sy is in 2009 met kanker gediagnoseer. Eh uh, As ek recht onthou was Patricia ook nogal sy kranige gymnas en het op hoë vlakke daaraan deel geneem. Sy sing vandag vir ons, Wie sal jou kan lief hees soos ek? Wat my graag het jou gedagtes wil hou Wie sal jou kon liefhe Wie sal jou kon liefhe Soos ek bang en verwaag Ek sal altyd wacht, tyd is geduldig Wie sal jou kon lief he? Wie sal jou kon lief he? Soos ek Ek sal terugstaan as jy iets wil doen En jou altyd net die bed is daar vlam wat brand Ek weet jy's lief vir my Al denk mense riekt is klaar en voorbij Weet ek daar is iets wat altijd sal bly Wie sal jou kon sou jou kon lief hee, soos ek vraag Patricia Loos. Een eenzame sien genaamd Danny Garrison, bevriend Ben, die leier van die kolonie Rotte, wat op, uh, opgeleid word dier Willard Stiles. Ben word die sienste beste vriend en beskerm om teen boelies, maar dinge neem geleidelike afwaartse neiging, aangezien Ben sy kolonie Rotte gewelddadig beginne word en tot verskye sterftes lei. Uiteindelik vernietig die politie die rotkolonie met vlamgooiers, maar Ben oorleef en maak dit terug na Danny. Die rolprent sluit met Danny wat na die beseerde Ben kyk, vastbeslote om nie sy vriend te verloor nie. Die rolprent is vervolg op uh, die film Hollard 1971. Die themalied Ben word uitgevoer dier die jong sanger Ben Michael Jackson en het was ook op sy 1972 album met die selfde titel Ben dier Michael Jackson die klein sienkie MUZIEK Jackson met die story van die rot Ben. Sy het in Springs groot geword en was laarskool op Jan van Riebeek en sy het matriek gemaakt in die Hoegenote Hoorskool Meisieskool en in 1994. Sy studeer daarna bedrijfseconomie op Pikke en behal haar uh, eh, honeersgraad in radiojournalistiek. Helene Bester, was deel van die Alabama studentengeselskap wat ons ook net nou na ons genaag geluister het en ook een lid van die PI koor, dit is die Potje Stroomse Universiteitskoor. Helene neem deel van 1999 aan uh, elke kunstefeest waarvoor haar producties goedgekeer word. Een paar van die vertoonings wat sy al by die uh, kunstefeeste opgevoer het is Wie is Sari Marais? Om die kachel uh, uh, wens, uh, liefdesvier, drie, tweedimensioneel, varswater en oorgee in 2002. Uh, sy is raak gehoor, gehoor dier uh, Sarel Meiberg, toe hoof van RSG, tydens die KKNK. RSG het vir haar radiospeeltijd aangebied en select muziek het haar platekontrak aangebied. Helene Bester, sy, ek weet sy doen op die oomlik, doen sy ook uh, een medley of een eh, eh, eh, vertooning met al Nana Maskuri sy liekies en sy syng dit net prachtig. Uh, die een wat sy vandag vir ons syng is Mansmens van my. En nou ek weet hierdie ene snui kort af, ek vraag om verskoning daarvoor, maar ek krij nie een beter opname nie. Uh, ons luister na Mansmens van my. sal jy my mans mens wees vir altyd en vir nou. Beloof jy vir my alleen glo, aanraking maak heel, en dit is nogal waar, nee. En dis tyd vir my om af te sluit, en met die twee in een rij, ek bedank julle hartlik vir die gereelde inskakel, en ek vertrouw dat allemaal lekker saam geluister het, en al die nieuwe kunstenaars, ek hoop dis nie julle laaste inskakeling nie.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 Of as jylle weet van soe kunstenaar, stuur my besonderhede dan aan die persoon uh, en hulle sal op vrijdag uh, eh, 2 uur op die namiddag, in die namiddag, op my program Op die Horizon kan optree. Ek los julle dan met die twee in een rij, en vandag sal het eerst wees Amanda Leer met Follow Me en direct daarna Wuthering Heights van Kate Bush. Uh, en dan ook nooi ek julle om beslis hierdie vrijdag om twee namiddag te luister. My gasten gaan wees uh, die Suid-Afrikaanse meisiesgroep, die drie meisies van uh, eh, Saarki, en uh, dit moet nie gemis word nie. Wees seker om dan in te skakel, 2 uur die middag. Was my voorrecht om die muziek met julle deel, en julle uh, lekker week verder, lekker naweek, en tot volgende woensdag om 4 namerig, of althans dan tot vrijdag 2 namerig, is het ek, Ludwig, wat sê, wees soet, loop mooi, was jylle hande, sit jylle maskers aan en bye for now. I'm getting on, I'm moving on And from now, difficult to find. So follow me, just follow me. I'll your dreams and your desires. I'm trading hopes. I'm. your wings and set you free.